lahum maring kaum Wa mau mongko utawi oleh ngutus Allah Bair salu mongko utawa laut tungut lau utawi oleh ngirim oleh ngutus Allah il ing nabi da ing nabi Lut. Diutus ilahi maring kaum ikulam lam yakun ora ana apa irsal ora ana iku fi awali wusulihi ing dalem kawitane tumekane Nabi Lut ilaihim maring kaum. Jadi tidak sejak awal Nabi Lut itu bersama mereka. Tapi Allah mengutus supaya berdakwah ke sana. Bung Sodok Kono menemukan desa itu, negara Sodom itu punya kebiasaan yang nyeleneh seperti itu. Nabi Lot mengatakan atak tunal fahisata ana ta padha nekani sira kabeh al fahisata ing fahisah ay ataf al fahisata ing lakon kang gilani ay ataf aluna tegese ana ta padha nglakoni sira kabeh al liwatota ing laku liwata liwata itu itu tadi laki laki melampiaskan syahwatnya kepada laki laki nah, taeng liwato, liwatoh wong wedok jenenge hakoh cah lanang karo lanang liwato. masa bako kumbiha masa bako kang ora tau disi iku mengsiro kabeh biha kelawan ma kelawan fahisah kok mamau piye to kleru berarti masa bako kang ora tau nglakoni dhisik kumeng sira kabeh biha kelawan nglakoni fahisah sapa min ahadin Ayo biadil fahisati tegese kelawan iki iki lakon kang Allah sapa sing ora disiki min ahadin saking wong siji minal alamina saking alam kabeh tidak pernah seorang pun di dunia ini yang lebih dulu melakukan perbuatan gila seperti kalian. Kala dawu sapa Muhammad bin Ishaq. Anak ono iku lahum kedue. Kaum Nabi Lut, kaum Sudumeng. Apa simarun pira-pira buah. Wa lan pira-pira desa lam yakun kang ora ana apa simar lam yakun kang ora ana fil ardi ing dalem bumi apa sing ora ana lam yakun kang ora ana iku fil ardi ing dalem bumi apa sing ora ana misluha kang madani simar lan kuron jadi Sadum itu desanya makmur, indah, buah-buahnya banyak sekali, tidak pernah di atas bumi ada penghasilan seperti itu. Fakosodahum. Fakosodah mongko nejohum ing kaum sadu mau sopa anasu menungso. Akhirnya banyak orang yang mengendaki mereka. Artinya berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan hasil simar dan apa tempat tinggal yang ada di sana. Fa'azuhum. Azum, mongko padha nglarakaken sapa nashum ing kaum. Mereka merasa risih. Merasa nggak seneng dikerubuti oleh banyak orang seperti itu. Ono. Fa'arodo mongko tampil. Arodo mongko tampil lahu maring maring nak saya kok lah maring nas lahu maring kaum satu ahli satu mang sopo sing tampil iblis-u iblis akhirnya iblis apa oh tampil pada mereka fi surati syaikhin ing dalem gambare wong tua mendo-mendo dadi wong tua muni ngene ana lek kowe kepengin selamat Bisamu ki ora ditekani wong akeh ngene iki enek carane penangkale ki enek ono piye penangkale dinggo tumbal dinggo dinggo nangkal kesaktiane wong-wong sing arep ngrebut desamu iki kowe padha gawe tumbal lanang karo lanang padha berhubungan seks infaatu lamun agawe sira kabeh bihim kelawan wong anyar sing padha teka kadha ing mengkene wa kadha mengkene najau tumangka selamat sira kabeh minuhum saking saking gangguane wong liya desa ora nek tamu gangguan nek tamu wong moro arep kulaan kok wong lanang sare tenane ning omah ngono sodomi Oh no, mesti kalau agak kerasa dan mulai. Nah, fa'abau. Mongko padha moh sopo sopo ahli sudum kawitan ya moh. Dan akhirnya Pak Fa'alaha mongko ngongkon terus. Pak Fa'alaha mongko mendorong apa istilahnya terus menerus wong Jawa ngarani juwet-juwet hama amakon juwet-juwet sopo setan iblis mang alaih mengatasi ahli sudum. terus dikongkone lah ya tenan ta. Nek kowe ra gelem dure narene bocah-bocah iku. Wong-wong iki narene ae. Wis ta lakonana kuwi engko lak. Selesai. Akhire duhum. Pakoso tumangka tetep padha nejo sapa nas rum ing ahli sudum. Padure akeh wong padha teka rono panggahe kaya biasane. Fa'asabu suatu ketika pernah ada tamu itu masih remaja dan ganteng. Fa'asabu mongko padha padha ngenani cara saiki apa fa asabu mongko ngerjani sapa kaum sudum rilmanan ing pira-pira bocah lanang hasanan kang ganteng-ganteng mereka ternyata akhirnya beralih juga apa orientasi seksnya berubah mereka lebih syahwat kepada remaja-remaja yang tampan akhirnya pastah kama mongko jadi mongko jadi kuat bihim yang dalam ahli sudum apa zalika mengkono-mengkono ngenai bocah lanang pokoknya lah enek bocah lanang ganteng diuber-uber tak kena Ah, aku jadi sampai jadi merek ngono. Sampai jadi merek ahli sudum. Sampai saiki perbuatan mereka diarani sodomi. Innakum latatuna rija. Innakum saat temene sira kabeh kula tatuna. nanti nganti saiki yo bahaya lakon kui. Kawitane munculnya kekebalan tubuh hilang itu karena perbuatan seperti itu. Apa HIV kuwi? Innakum saat temen sira kabeh kula tuna. yektene padha nekane sira kabeh arijala ing pira-pira wong lanang nekane syahwatan ing syahwat min dunine sa'i saking tanpa pira-pira wong wadon alati rupane wadon huna kang utawi nisa iku mahalul istihai dadi panggonane melampiaskan syahwat Perwatan. பாராட்டுல பின்னர் தான் ஓ யா இன்னாக்கும் Ainakum tegese sak temene sira kabeh kula tak tunayek tene padha nekane sira kabeh ado baro rijali ing pira-pira dubure pira-pira wong lanang limu limujarro disahwati krana muhune nekane sawat Jadi butuhmu ki pokoke syahwatmu terlampiaskan. Lalil walati ora krana butuh anak. Walali lu ulfatilan ora krana kanggo apa asia-asian lanang wadon yang normal. Karena orang menikah laki-laki dan perempuan itu ada nilai ulfah, nilai saling saling memberi dan menerima menjadi satu ikatan keluarga menjadi rumpun anak cucu menjadi kelanjutan hamba-hamba Allah yang menyembah Allah jadi ada nilai yang yang, yang tidak sederhana tetapi oleh oleh iblis yang bodoh kaum sadum tadi wong itu pokoknya butuh lah metenteng iso ngetap ya wes yang penting iso ngetap Padahal yang ngono ya, oh, akhirnya setetes air hinanya keleleran yang dinding nggak ada nilai. Mana? Eh, mutajawi zina alih podo ngeliwati siro kabeh. Orang reken maksudnya ngeliwati. Orang reken furujan nisa yang piro-piro farjine piro-piro wadon. Nah, akhirnya wedok-wedok ini roman jatah. Alati rupane pura-pura wadon unakang utawi nisa iku mahalul istihai pira-pira panggonan penyaluran syahwat. Allah sudah menyediakan itu. Mengapa nggak kamu pakai? Justru kamu mencari jalan yang tidak disediakan oleh Allah. Itu namanya mm, apa musrifin, melampaui batas, mutajawizin. Wa qara'an maca sapa wa Hafs an Hasim innakum bi hamzatin wahidah maksuratin in ala khabari ing atase khabar al mustanifi eh. al mustanafi kang dinggo kawitan wa wal taylafal innakum latatuna rijal iku bayanun dadi penjelasan litil kalfahi sakti maring mengkono-mengkono fahisah oh alal khobari ngatasi kalam khobar alal khobari ngatasi kalam khobar al musta'nafi kang dinggo kawitan gunem wa wa bayanun litil kalfahisah Iku lek menak maca piye innakum ngono latak tunarjal. Tapi lek Ibnu Kafir, Ibnu Kafir diwaca hamzah loro. A innakum ngono. Atak tunal fakisata terus a innakum. Wa qaralan maca sapa Ibnu Kafir bi hamzata ini, hamzah e loro. Biduni alifin kelawan tanpa alif bainauma antarane hamzah loro. Ora ah, innakum enggak tapi langsung innakum. Eh enek sing macane wa tawabita silisania lan kelawan ngentengno hamzah kang kaping pindho. Ainnakum. Ainnakum. Dientengne ora ainnakum tapi ainnakum. Wa Abu Amr utawi wacanane Abu Amr iku kadzalika kaya mengkono-mengkono Ibnu Katsir. wawu iku dienggo bedakno Mas Amr karo Umar kuwi bedane ya ning wawu mburi kuwi lek enek wawune macane Amr Amru tapi lek enek ga enek wawune macane Umar hmm, kuwi gua mbok kira maca kurang wawu ora iku wawune iku wawu tenger wa abu amrin jadi wawune tenger sebagai harokate ain itu kalau amr ada wawunya kalau umar tidak usah tidak usah wawu no lu mbok batin wa abu amr kadalik lha iku wawune Pak diwaca mbek abae eh iku kazalika kaya mengkono-mengkono wacanane Ibnu Katsir Cuma iya, ada bedanya nahu. Tetapi wacana ini Abu Amr iku adkhala. Lebuaken sapa Abu Amr al alifah yang alif antara ini hamzah luru. Cuma hamzah dua itu ditambahi alif sebagai mat menjadi ainnakum. Wahisam utawi wacanane hisam iku bitahqiqil hamzata ini hamzah loro ne diwaca tahqiq gak ana sing dientengne a tapi bainahuma iku antarane hamzah loro madun utawi ana mad dari a innakum ngono dawa innakum wal bakuna utawi ulama kira ahliane iku bitah kikiha kelawan nah kekaken hamzah loro bitah kikih mah kelawan nah kek hamzah loro min goiri matin kelawan tanpa mat bainahuma antarane hamzah loro berarti piye pakin nakum ah, asli ingatase asline hamzah Wadal wadal istifamu tawi kiki mana nek istifam. Hamzah istifam tambahan hamzah dua itu satu hamzah istifam. Iku makna utai makna nek hamzah istifam ingkaru ingkar. Wong Jawa ngarani mosok. Bal antum masih-masih terusnya dawe Nabi Lut. Itu tadi menggok sebentar untuk menerangkan tentang bacaan Hamzah. bala antum bale utai kabeh kaum ahli sudum iku kaumun kaum musrifuna kang liwati wates kabeh ae mujawi zuna tegese padha ngliwati kabeh al halala ing lakon halal ngliwati ilal haram itu meko maring haram wa antum utawi kabeh ku kaumun kaum iku kaumun ada tukum kang utai kebiasaan siro kabeh iku aziyadatul lebihan lebih-lebih berlebihan fikuli amal yang dalam saben-saben amal di samping punya kebiasaan nyeleneh tentang seks ternyata kaumnya Nabi Lut itu juga sering berlebihan dalam beramal wong wudu cak seletan ping telu le cukup kok ...sampai... sanyo sak jam ora bar le wudu ini sesuai so jadi komena pilot le bahaya eh wa makana eh, Bawa-bawa harus dikucuk, harus dibilas ya wes. Harus dibilas, kurang terima kamar iki kecepatan sithik-sithik mustamal lah lah ibu banyu nah, wong klambi kuwi jane anggere mbok telesi. Ora nek teleke tok. Klambi kuwi kare teleke tok. keringet bolot tok we tok. Lah kuwi ora najis bolot kuwi. Lah ora najis sok saja mula membuwi lah sok sampe tanganmu ajur. Kuwi jenenge ngliwati wates. Anggere wis teles, banyune mantur, ya wis suci sajane. Nah, Wis suci wis nyapo kok terus. Dan gua kena sabun, dah sabunnya kena uyuh. Nah ya sabunnya kena uyuh kan mbok buat telesin kedua kalinya mbok bilas. Ya hilangi sabun, dong sabunnya wis kato tilang apa nadisnya apa wis hilang kok gitu kok. Seolah terimon lah. Ini gua lah bilas sabun lah, bilasnya najis dereng. Lah nek setingkat sabune wis ilang teko klambimu ora tole uyuh-uyuh ora wis bablas opo kok. kok nganggo hitungane akalmu dhewe sing penting ora wujude resi manut mulai gelem umbah-umbah e lho ya sing penting kuwi angge mripat wis ora iso ndelok najise wis jadi Imam Syafi'i saja mengatakan ada najis itu makfu, ya tetep onok najis Tapi di makfu, di makfu itu artinya nggak dihitung. Nah, itu ya gue ning dalan numpak sepeda, pletik-pletik-pletik-pletik. Yo enek kira-kira najis iku mergo ning kono iki ora tau dipel ta ratane. Tapi kok terus ngono kuwi klambimu dadi najis ya ora. Enteng-enteng. Ora kok ngenteng nih, pancen gampang. Ora kok gampang nih. Eh, lah kecuali lek enek telek mbok idehi terus mbok kipat-kipat nek ngono ya najis lek kuwi. Lah wong kuwi. dia telak pitik telak wedus ngono terus barbal-balan liwat kono terus lah apa abahe pokok ora ketara lah tapi mbok idai yo <laughs> ya butuh disuwi ta sing ora jelas ora jelas yo aja diperjelas tapi sing wis jelas yo aja dihapus mung jelas mbok idai berarti wis jelas kena kok terus mbok ingkari enggak enggak apa-apa lho ya apa-apa wis mbok idai ah Jadi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Amal baik pun kalau berlebihan jadinya juga jadi nggak baik. Takbir sepisane dadi nyapa ping 50. Al al Allah, Allah. Ngono kuwi. pula wis mantep cara kue terus Gusti Allah ya manut kowe Murah. Ora. Allahu akbar. Nah, enak. baru para malah buat tambah-tambah yo biasa lah Allahu Akbar. mau upama upama arep petok cewek ngono ya. Nyopo cewek. Hei cewek ngono mosok kutu bu. Masa yang harap no, perlu ya berlebihan mana lucu tadi lah. Arah, arus sama di kiai, barang melebat sama kiai. Assalamualaikum. Salam patuhi Salaman wa aku kok balik. Dereng dereng pas. Walik betulan. Assalamualaikum. Nah, aku ya Ya mungkin kalau tak sedang keperintah nyawa itu salaman baik tamu ya malah suwi tadi Jadi jangan berlebihan yang wajar-wajar saja. Ojo aja nuruti iku mang iblis iku mang kuwi sakjane iblis bareng tegat wale mau iblis sing bisiki kowe di, di urung sah kuwi urung sah kuwi lah lah saiki ngene lho logikane nek kowe maca takbir sampe ping 15 terus sing mbok anggap sah sing nomor guri dhewe sing takbir sing guri dhewe dasarmu apa kok sing kok gak sing ngarep-ngarep mau kok sahno Eh? Wong ya padha metu teko cangkemmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis dadi ping lima lagi Akbar malah mbok sahne. Eh, kok malah mbok sahno sak jeleh muantep, Bro. Hmm, biasa-biasa wae aja. Itu lek ning gone ihya jenenge tasadduq. Tasadduq itu ngomong ora pasai di pasai-pasai Ngono. Pengeran. Pengeran. Eh, baik musrifun ya berlebihan ini jadi ini malah enggak, enggak benar. wa makana basa dituturi karo nabi sapa man, nabi telut aja ngono kuwi to sampean itu kan jilani ngono suke-suke tanahe subur tapi kelakuane kok ngono lah kok wa makana panorama ana apa jawab bukomi jawabane kome nabi lut ora ana iku ila. eh eh eh kuwi eh, eh. apa kabar dhisik wa makana lan ora ana iku jawab qaumi dadi jawabane kaum Nabi Lut apa sing ora ana ilaan qalu kecoba arep ento padha ngucap sapa kaum Ae makana tegese ora ana ku jawaban ana jawaban min jihati saking arai saking arai kaum Nabi Lut apa sayun suwiji-wiji jadi dituturi lah orang reaksi belas not responding <laughs> sama sekali tidak ada respon lah biarin aja emangnya gua pikirin ngono ya sudah jalan terus sudah iku lah cangkeme wong semuci suci ngono kuwi ngono Eh apa sayun suwiji-wiji minang asaika saking suwiji rotil akhirah Yang dalam ambaran kang paling akhir min maratil muhawarati saking pura piro bola baline eh komunikasi muhawarah sambung sambung muhawar apa apa istilahnya saling berbicara bainahu antarane Nabi Lut wa bainahu antarane kaum terakhir mau jawab malah jawabane ngene illa qaulihim kecoba ucapane kaum nabilut Lut maring setengah kaum al akhorina kang liya kabeh al mubasyirina kang padha nglakoni kabeh litil kal umuri maring mengkono-mengkono kelakuan umur para sodomi mau murid dinakale mengo kabean muka tobat saking ngomongin Nabi Lut alaihi salam jadi cuek malah gak direken yo gak wawo karo Nabi Lut akhirnya nah, ini ngomong be kanjane dewi ini lo dah adis ibangane diru uang semuci suci ngono wis saja kok ora doyan wong lanang anu kaya anu dusir wis diusir diusir diusir Jadi akhriju padha ngusira sira kabeh hum ing ing Lut lan lan keluargane. Ai Luton tegese Nabi Lut wa penatai putri loro Nabi Lut, lan Nabi Lut. Jenenge Zaura wa Raisa. Jenenge putrine Nabi Lut jenenge Zaura. Zaura wa Raisa. Risa, Risa. risa. warisa ah, min koryatikum usir di sana min koryatikum saking di sira kabeh sudum rupane di sudum karena sisi ya eh sudum buka sing dhuwur ml sudum tak titik Bila keduren malah jadi gandeng sulum. Wala dadi salome satu lubang rame-rame innahum unasun wis diusere wong semuci-suci ngono kuwi innahum sak temene lut lan keluargane iku unasun pira-pira menungso, ya tapa haruna kang padha sok suci sapa sapa unasun ayatana zauna tegese ngrumangsani bersih sapa unasun lut sak balane an adbari rijali saking pira-pira dubure pira-pira wong lanang padha ngucap sapa kaum Dali kang mengkono-mengkono ucapan oleh ngucap ala sabili sukhriati ing atase dalan dalan nyek sukriyah ngece bilutin kelawan Nabi Lut wa ahlilan keluargane Nabi Lut wa ala sabilin iftakhari lan ing atase dalan membanggakan bima kelawan kelakuan bihim kang hum kang utawi kaum iku fihing dalem ma nah, mereka bangga dengan tradisi yang mereka lakukan itu udah eh malah iki akhir-akhir ning dunia saiki malah kelihatannya itu semakin menjadi tren karena dianggap itu salah satu hak asasi manusia yang nggak boleh diganggu. Wah, bangga mereka. Wa anjaina wa anjaina mongko nyelametaken sapa ingsun Allahu ing Nabi Lut ailuton tegese Nabi Lut wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut. Sapa ahlahu ki wahum utawi ahlahu iku bintahu putri lorone Nabi Lut. eh ila imra'atahu kecoba ing bojo wadone mergo garwane Nabi Lut kuwi tibake malah lek enek tamu ganteng-ganteng ngono malah ngabari sih nek Nabi Lut nerima tamu lanang-lanang ganteng-ganteng ngono terus bojone Nabi Lut nyeluk ya iki lho enek tamu lanang golek metu omah kene cekaten dadi dadi gremo malah Al kafirat ini gremo gremo sodomi Eh, al kafirati kang kafir jenenge sapa wa ismu utai jenenge imraate iku wahila jenenge wahila medeni eh karena kono sapa imraah wahila iku minal ghabirin setengah saking wong kang keri tegese kak katot selamat Ay al baqina tegese kang kari kabeh fi fi fi diarihim ing dalem omai kaum Fahalakat mengko katut mati, atau rusak sopo kau sopo sopo imro'ah. Bil azab ing dalam kena siksaan. Ma'al halikina serta pira-pira wong kang padha rusak kabeh ya ing dalam ing dalam eh ing dalem desa mang ing dalem diar diarihim. Mergo di li karena saat temene imro'ah iku tusiru ane sopo imro'ah. Ngrahasiakno al kufra ing kekafirane. eh mualiatan eh kali ngombyongi mualiatan kali ngombyongi ngombyongi gitu gitu yo mualiah itu yo bersekongol di mualiatan kali ngombyongi bersekongol li ahli sadum li ahli sudum maring ahli sudum kok enak titik enak sing dur kok ora ya eh sing dur jadi emang enak titik eh? Oh, ya wis manut sing enek ae. Kok loro iki sing enek titik, kok sing dhuwur mangka, gak enek titik. E. Wa amalutu anapun utang Ketika sudah ada indikasi akan datangnya seksa. Ya. Akhirnya Nabi keluar. Fakoro jamong kometu sopo Nabi Lut maha binti hifintaihi. Sertane putri lorone Nabi Lut. Min ardihim saking bumine sadum. wa tawalan lan lan lan nglempit sapa Allah Gusti Allah lahu keduna bilut nglempit no ardo ing bumi di waktihi ing dalam waktu ne Nabi Lut kata naja sehingga selamat sapa Nabi Lut wa salalan teko sapa Nabi Lut ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim Karena Nabi Lut iku sik ponakan karo Nabi Ibrahim wa wa Nabi Ibrahim ku fi Palestina ing dalam negara Palestina Oh, Nabi Lutus melayu dipercepat oleh Allah. Nah, karena apa? mendungnya wis teko. Wa amtor lan ngudani. Nah, ngudani iki ngudan ni. Ngudan ni. Yang kena wa nekak nekakne udan sapa ingsun. Ngono, gak salah tompo. Nulis salah tompo iki ya iso dadi salah tompo salah tumpu boleh nulis pego dari salah tumpu dengan gua alif salah tanpa wa amtorna lan nekakne udan ingsun Allah alai mengatasi kaum nekakno matoron ing udan ae wa arsalna tegese ngirim ingsun alai mengatasi kaum irsalal matori ing ngirim udan ah, ajuran mahrukan majunan bil kibriti warna Wala, ngirim utawa ngecolna melepas ajuran ing luluh luluh mahrukan kang diobong majunan kang dicampur bil kibriti kelawan belerang warna lan geni Wong Jawa ngarani gondo rukem. Bahan bakar zaman kuno kuwi. Bar yo kaya cara saiki kaya kaya obat mercon ngono kuwi. Jadi itu panas kuwi lek diopo mau bel ngono. Kala dawuh sapa mujahid mujahid Nazala temurun sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam. Proses adabnya seperti itu. wa tafalaran lebokno sapa malaikat jibril janaha ing suwiwine jibril dilebokno tahta madaina tahta mada ini kaum lutin ana ing ngisor-ngisore pira-pira kutone kaum nabi lut ini tidak hanya satu desa satu wilayah satu daerah luas banyak kota di situ Tak talak mongkon jebol sopor malaikat Jibril ha ing madain di jadi waro warofalan ngangkat sopo malaikat jibril ila sama maring langit jadi suwirin malaikat jibril itu diserok no, no kaya sekope kang esan nyerok lulo Uwet. terus diangkat ke langit terus dibalik hmm, sekope itu loh jadi malik itu kan asalnya munggah lulo lulo munggah diwalik krim yang wongnya ngisor didukne sumakala banuli malik sapa jibril ha ing madain baca alam moko dadiaken sapa jibril ha ing dure madain didadekno asfala ha ing isore madain suma utbiu nuli di tututi sapa kaum ditututi bil hijarati kelawan watu wis diwalik ngono wis diudani watu Belum sering-sering lah, wes. Lepot. Wakilal berarti dawaken almana utai maknane wa amtor nawi ala imatoran iku wa angzana e, eh, lan nurunake sopo ingsun nurunake ala khori ing pura-pura wong wong kaum kang metu songko diso metu minal mada ini saking madain alhamsati kang limo Jadi ada lima kota, pira-pira kota al Sati kang lima. E, nurunake hijaratan yang watu minas samae saking langit. Jadi bagi kaum sing pasoane omah, prosesnya cepat sekali itu. Jenenge bencana itu mesti cepat. Kowe tau roh kok tsunami. Ini ya, pirang menit ya. guncang guncang guncang metu kabeh delok delok bekasnya gempa lah kok malah ono ombak laut iki kok ah wis ana kol diesel eh, keterak tsunami abablas ah, sak mobile ora dilu apa ora suwi dilu kuwi Dari iku sing pas ning gak ning sing ning omah ngono. Lah sing gak ning omah, lho oh, sing gak ning omah dikirimi waktu teko langit. Mena samae mu'alamatan kale den pengeri alaiha ing atase ijarah apa ismuman jenenge wong yurma kang biandem sopo man biha kelawan hijarah mau jadi watune ana alamate eh, watune ana alamate http www eh, mak klik terus golek ide jan mak klik sampai enek sing pas ning ini Mekah wong enek sing ning Mekah barang dagang Nawawi ku ngenteni metu teko Mekah. apa karo watu kuwi. Waru elan den riwayata kenapa anata jiron. Sak temene seorang pedagang minum saking kaum. Iku kana ana sapa tajir iku fil dalam tanah haram Mekah. Bahwa kopa mongko mandek opal hajar watu lahu ngenteni tajir mang mandek arba'ina yauman ing dalam 40 dina. Iya. Atakoto sing ngrampungaken sapa tajir tijaro iya, tahu ing dagange tajir. Wa jalan metu sapa iya. tajir minal harami saking tanah haram tawakok mongko nyeblok opo watu alai ing atase tajir mau. Nah, lihat itu loh, pelanggaran itu kalau mbok tekati dan kamu banggakan, mesti akibatnya nggak baik. Pelanggaran kok bangga, kengok keng geng elek Bangdur, tur gawe gengki sing api api ngono gawe grup sing api jenenge prestasi musuh kok malah malik gembiang ngono kuwi bang tur mongko angen angen no siro kaya kaya apa kale kaya apa kana ana apa eh kaya iku kale kaya apa kana terjadi apa akibatul mujrimina pungkasane pira-pira kang padha dosa kabeh ayo pangtur tegese angen-angen no yaman ing wong ya taat kang gelem nekani sapa man milu saking saking eh, ya taat kang busa temoko milu saking man apa sing temoko anadzuru pengangen-angen angen-angen piye angen-angen kaifa ing hale kaya apa antara ngudani paring udan antara paring udan sapa Allah Gusti Allah hijaratan ing watu mintinin saking lempung mat bukin kang digodhog binari kelawan geni mutata biin kang berturut-turut binuzul ing dalam temuru nih alaman ing watase wong ya malu kang lakoni sopeman dari kal amala ing mengkono-mengkono penggawean sodomi ana al maksuso kang den khususaken ana wa kaya apa askotong guguraken sapa Allah madha inaha ing kota-kotane man ing ing kotane sapa mang Mada inah ing kotane. Eh ya, mada inaha ing kotane wong, wong eh digugurakan maklubatan. Eh, maklubatan haleden. Maklubatan diwale ilal ardi maring bumi. Iya bertubi-tubi kudusane. Seksaane. Lah nek kekebalan tubuhe wis sing dilangi dadi Gusti Allah lek nyiksa sing zaman modern kan HIV kuwi ta apa virus ya HIV ya AIDS iku kan sing dilangi kan kekebalan tubuh mergo tubuh itu punya kekebalan jadi lek enek enek bleduk mlebu irungmu terus kowe wahing itu karena ada nilai daya tolak eh, ning gorokan seri itu mergo enek sesuatu asing masuk tubuh terus gorokanmu nolak terus jenenge seri kuwi kulit gatel mergo enek berduk-berduk yang mlebu kulit kulitmu kayak informasi mas mas ini enek barang asing selamat no mas Lalu terus bahasanya ke bahasa rosok gatel gatel gatel gatel terus tangan mubah no barang gue Nah itu itu namanya ada satu nilai kekebalan, sensornya ada. Lalu terus sensornya wis gak fungsi. Ya kenapa kok gak fungsi? Lah wong nyensor lanang mek wedok wis gak ora hasil. Mesine wong cek hasil sensornya kan apa Wong pesawate kan eh, kan ana to, sekakele kan ana to. Sekakel jaba sing sisih kono, sekakel jero sing sisih kono. Ora kan ana to. Dene iki disekakel ngisor dhuwur pada murut karo. ini iya, berarti kan yo eh, konsep kabeh to kuwi. Lah akhirnya kekebalan tubuhnya sing ilang. Lah nek kekebalan tubuh ilang penyakit apa mlebu kabeh to? Nah, nauzubillah. Lah hati-hati, angen-angenan kuwi. Jadi kesalahan kecil yang dari awal itu bisa berakibat besar di belakang hari. Tapi tak mek tengah-tengah tengah-tengah ngono tok. Tapi kuwi sisi iso kobong. Ora emak tengah-tengah itu. ta. Pendok ora iku. Tetapi iso ngobong sak desa. Kemudian ketika ngangkang akan sampah ditambah angin banter, ana wong buak utes pinggir miras. Ah wis, kelis ada jati garing. Delala nek tangki liwat gedos pisan. Nah. Ora karo-karuan. Wa ila Madyana akhahum Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, sahabat, telah kita ikutin. Mutiara Senja.